što smo ovdje zajedno, selam im naraštu džematlije iz Orizara, oni su znači prevalili malo duži put da bi bili ovdje večeras sa nama, odnosno da bi smo bili zajedno. Meni je zadovoljstvo doći u ovu lijepu Beričetu zemlju, Makedoniju što se zove, makar jednom godišnje. Evo bio sam ovdje prije dvije godine, sjedio na ovom mjestu, držao predavanje i evo opet, hvala Allaha Đelešanu na tom. Ako Boga ne zađemo večeras odavde bogati s nečim novim što smo naučili, nečega što smo se podsjetili i da to naše djelo prati i da to dijelom proprati. Jer od lijepih riječi nema fajde ako ih ne prati djelo. Ja ću večeras uz Allahovu pomoć govoriti o jednom velikom ibadetu, jednom od najvećih ibadeta, odnosno od najvećih dijela kojima se Allahu može približiti, a to je zahvalnost Allahu To je ibadet koji je unutrašnjeg, batinskog karaktera, nevidljiv za ljude, ali ga Allah Želešanu vidi. Izražava se i kroz izgovor riječi najčešće Elhamdulillah. Samo kada bi se na tome zadržalo, veliko je kazati Elhamdulillah. Allah Đelešanuhu je knjigu svoju započeo, odnosno naredio, da se na početku njegove knjige koja će se učiti do sudnjeg dana, njegova govora koji će se ponavljati do sudnjeg dana, inšala, nalazi kada se otvori Alhamdulillahi Rabbil Alamin, na početku Fatihe prvi ajet. I to ukazuje koliko su velike riječi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kada se vraćamo sa rukua, mi izgovaramo Sami Allahu limen hamide. Čuo Allah onoga koga hvali ili komu se zahvaljuje. Nije Allah, na primjer, kazao vidio Allah onoga, nego kaže čuo Allah onoga komu se zahvaljuje. Vid i sluh su spomenuti u Kur'anu zajedno 19 puta. 17 puta prvo se spominje sluh pa vid, a samo dva puta prvo vid pa sluh. Dijete u majčnoj utrobi šesti mjesec od začeća već čuje zvuke ovog svijeta. A kad dođe na ovaj svijet treba prošlih 10 do 14 dana da počne da vidi. Odlikovanost sluha nad vidom se kroz ovo razumije, iako bi većina, kada bi upitali šta je vrijednije sluh ili vid, vjerovatno kazali vid. I Allah kaže, sami Allahu, čuo Allah li men hamide, onoga komu se zahvaljuje. Nije Allah rekao onoga koji je strpljiv, na primjer. Jer kad bi pitao šta je vrijednije sabor ili zahvalnost, mislim da bi velika većina kazala sabor ili strpljivost je vrijednija. Ali Allah Želešanu kaže, čuo Allah onoga komu se zahvaljuje. Poslije se kaže, Rabbena wa lekel hamd, gospodaru tebi hvala. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem klanjao jednom prilikom, vratio se sa Vukua, kazao sam ja Allahu li men hamide, Rabbena wa lekel hamd, čuo je iza sebe nekoga od žematlija prisutnja shaba kako je kazao, hamden kethiran tajiben mubaraken fi. Znači, hvala ti gospodaru, mnogostruka, tajiben, lijepa, dobra, mubareken fi, puna beričeta. Pa kad je završio namaz, pitao je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, ko je ono kazao? Jedan čovjek reče ja. Kaže Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, vidio sam 30 i nekoliko meleka kako se takmiče i ko će prihvatiti one riječi koje se ti izgovori? Znači, vrijednost zahvale Allahu Đelešanu. U nekim dijelima se navodi da prije nego što se ode na seždu, znači kad se vrati strukua sve ovo kaže, prije što se ode na seždu izgovara se li rabbi hamd, li rabbi hamd, li rabbi hamd, neka je hvala ili hvala mom gospodaru. Kad učimo salate, također na kraju salavata se kaže i neke hamidu međid. Zaista si ti Allah onaj koji je hvaljen, međid koji je slavljen. Sve ukazuje na zahvalu Allahu Đelešanu. Zato mumin, vjernik, i ovo će samo mumin i vjernik pravi uraditi. Kada mu je dobro i kad mu je loše. Kad ga upitaju kako si, on će kazati Alhamdulillah. Dobro. Alhamdulillah. I kad mu je loše kazat će Alhamdulillah. Kad je u iskušenju kazat će Alhamdulillah. Rasulullah alaihi salatu wasalam izgovarao je Alhamdulillahi ala kulli hal. Hvala Allahu na svakom stanju kada je bio nekom iskušenju. Zbog ovoga mi, braćo i sestre, kada jedemo i kada pijemo, izgovaramo Alhamdulillah. Kada nas upitaju kako ste kažemo alhamdulillah. Kada se probudimo iz sna, kažemo alhamdulillah. Prvo što bi Resulullah sallallahu alaihi ve izgovorio kada bi se probudio iz sna je alhamdulillah. S ovim se započinje dan. Alhamdulillah iladi ahjana ba'da matana wa ilaihim nušur. Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što smo mrtvi bili i njemu ćemo se vratiti. To zato što je san dio smrti. Čovjek kad spava, on je u stvari doživio jednu vrstu smrti. Usporedite čovjeka koji spava i onoga kojim je otišla duša, umro, preselio, nema razlike među njima. Samo što ovaj što spava ima mogućnost da mola vrati dušu, ako mu još rok trajanja nije istekao. Kada Allah Đelešanu stvorio Adam Selam i udahnuo mu dušu, Prvo što radi Adam a.s. jeste da je kihnuo. Meleki su mu kazali, reci alhamdulillah, pa on kazao alhamdulillah. A zatim su mu rekli, ke Allah, Allah ti se smilo. I ovo ostaje sunet Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi sallam, nažalost koji je nepoznat i kod onih koji dolaze u džamiju, jer čujem neku noć čemu džemate džamiji kako izlaze ljudi iz namaza nam je a drugi ukažu na zdravlje. I onda s tim ide na zdravlje, ide malo cirkusa, malo za frekvencije i tako dalje. Niti ukazao alhamdulillah, niti moj ko kazao a daleko od toga onda poslije toga kaže jehdikum Allahu jesnehu balekom i tako dalje. A ovo je sunnet Muhammada sallallahu alaihi koji se treba poznati. Pa kaže Rasulullah sallallahu sallam kada kihneš reci alhamdulillah. Onaj koji te čuje treba kazati jerhamu kella, Allah ti se smilovo. I on je to zaslužio. Njegovo je pravo da mu kažete kad ga čujete da kihne da kaže alhamdulillah, da mu kažete jerhamu kella, Allah ti se smilovao. A Allah ti se smilovao su velike riječi. Mi da kad se naljutimo na nekoga, Kaže mu Allah ti se smilovu. A on to doživi ko da ga ružimo, kudimo, kaže što? A pa što me da se Allah smiluje? Tebi nek se Allah Znači to Allah ti se smilovo postao je kod nas znak sržbe na nekoga. A Rasulullah sam srnem je govorio Allah ti se smilovo onima za koje je znao da će preseliti kao šahidi. A svi ashabi su imali želje da presele kao šehidi i Rasulullah sam sve imao želje da preseli kao šehidi. To je najbolja, najveća smrt. Kaže Muhammed s.a.v. ako čovjek kihne, a ne kaže alhamdulillah, nemojte mu govoriti jerhamukallah. Znači za njega nema, Allah se smilovao. Vidimo kroz ovo veličinu zahvale Allahu Đelešanu. Ima jedna situacija, mi ćemo proći nekada ili vidjeti nekoga koji je pogođen nekim musibetom, nekim belajem, iskušenjem, teškoćom. Ne želimo da se desi nama, našoj djeci, našoj porodici, našoj kući. Vidimo, na primjer, sudar. Ljudi su stradali, auta su polomljena. Čovjek ovako kaže, ili šta je ovo? Niko da kaže Allahu sačuvaj ili da Allah sačuva ovog iskušenja. Nama je potreban zikr, stalno spominjanje Allah u svim situacijama. To je put Muhammeda s.a.v. To je sune. Kaže Rasulullah s.a.v. kad neko od vas vidi neku situaciju nešto što ne želi da mu se desi, neka kaže Alhamdulillahi ladhi afani mimma ibtalahu bihi ve faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Hvala Allahu koji me sačuvao iskušenja koje je dao svom svom robu i visoko me odlikovao na mnogim svojim stvorenjima. Ako ne možeš ovo zapamtiti, makar kaži kada vidiš neku nesreću, musibet, bela, iskušenje, što ne želiš da se desi, Allah sačuva. Da Allah sačuva. Allah sačuvaj. Vidio bi da bi po čitav dan izgovarao ove riječ. Jer je god kreneš, ljudi su iskušani nečim što ne želiš da se desi. Vidiš čovjeka u invalidskim kolicima, vidiš čovjeka sa gipsom, polomljene noge ili ruke, vidiš čovjeka kako prosi, vidiš naše četvrto, stalno da govoriš Allahu sačuvaj, Allahu sačuvaj. I fala Allahu, znači ova doba također je sa Alhamdulillah započinje veoma značajna velika doba. Ovo što ću sad kazati je pojenta ove priče, braće. Allah Želešanu kaže, ste dobila, وَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Vala in šekertum nezidenekum. Ako vi budete zahvalni, ja ću vam povećati. U stvari ovdje se ne kaže ja ću vam povećati, nego ovo nezidenekum znači ja ću vam sigurno povećati. Allah Đelešanu je se zavjetovao da ako budeš zahvalan na onom što imaš od blagodati, on će ti povećati. Znači, kada imaš i malo i puno i zahvalan se Allahu na tome, Allah će ti Đelešanu povećati. Dobiješ nešto od neke blagodati, zahvalan si, povećat će ti. Kad muminu će Allah Đelešanu povećati na faku. Znači, nekad si oskudan sa na faku. Nema se. Ako budeš mumin, kad da će ti Allah Đelešanu povećati? Jer on to kazao. Ako budete zahvalni, ja ću vam zasigurno povećati. A ako budete nezahvalni, onda je moja kazna blizu. Ovo je razlog zašto čovjek ima i nema više. Neko selo ili mjesto bilo bogato, osiromašeno. Zato što imaju tri razloga. Prvi je, nisu bili zahvalni na Allahu i blagodati. Ljudi su nekad ostavljali po 20 eura bakšiša za najvišnije stvari. A sada je jedan euro velik. Imali pa nema, ostali bez blagodati. Nisu bili zahvalni. Drugi razlog, nisu davali zekat. I Allah je oduzeo. I treći razlog, bili su nezahvalni na blagodatima kojim je gospodar podario. Kroz ovo treba gledati zašto neko ima pa nema, ostali bez blagodati, neki grad ili mjesto ili selo bude bogato pa osiromaši. Ovo su razloze. E, ovo je veliki ibadet, ibadet zahvalnosti. Musa sedan je razmišljao kolike su blagodati koje je Allah Želešanu dao. Kad bi se ja najvećom zahvalom zahvalio na njima, ne bi to bilo dovoljno. Vidite, blagodat ošiju, blagodat govora, blagodat osjet, da možeš da osjetiš kad pipneš rukom nešto. E, blagodat toga što možeš da čuješ. Blagodat vode, kad čovjek ozredni, pa dođe hladna voda i napije se. To su velike blagodati. Ima Ahmed, rahmehullah, kada bi uzimao abdest, nije dozvoljavao da mu iko poljeva. Da mu poljeva pomaže bi uzimanju abdesta. Nego bi uzimao abdest, poljevao samom sebi i govorio, to je posljednji ajet suratu Mulk, ako vam tekuće vode presuše, femen je tikum bima in ko će vam dati vode da se napije? Zamisli kad vam presušile vode, a sunce peče, vrućina, ne može se napiješ vode. Ko bi ti dao da se napiješ vode? Zato kad se prouči suratul mul, ko nema 30 ajeta, sunet Muhammed Ali naučio da svaku moć pred spavanjem u suru. Pa kaže, Femej tikum ima imein, ko bi vam tekuću vodu dao? Sunet je kazati Allah Rabbul Alamin. Samo Allah, gospodar svih svjetova. Musa se selam je zato rekao, gospodar moj, kako ću ti se zahvaliti? A tvoja najmanja blagodat koju mi daješ, veća je od moje najveće zahvale tebi. Pa mu Allah Đelešanu reče, o Musa, sad mi se zahvalio. Kada mi spoznamo Allahove blagodati prema nama, braća, kad smo ih svjesni, osjetimo da je to od Allaha, da ovo sve što imamo je od Allaha, mi smo mu se zahvalili. Muhammed sallallahu alaihi ve je jutro i navečer izgovarao Allahumme inni ebu leke bi ni'metike Gospodaru, priznajem ti sve tvoje blagodati prema meni. Sve ovo što imam je tvoja blagodat prema meni. Ovo što nosim, podarat se, bacit ko što mnogo toga baci. Ono što pojede, to će također otići. Znači, to su sve tvoje blagodati prema meni, a najveća blagodat su dobra djela. Jer kad idemo na ženazu i kad spuštamo nekoga u kabor, bili ste na dženazu, babu spušta sina. Ili sin spušta babu, što je prirodnija situacija. Koliko god je tu velika ljubav, koliko god je tuga, onaj koji je ostao dole, bio to babo ili sin, ili neko treći, odmah pruža ruku, izvadite me odavde. Ja ne bih ovdje. Zato Resul za sedam kaže čovjeka kad u kabora prate tri stvari. Prati ga familija, i metak i njegovo djelo. Familija se vraća, svi se oni vrate. I metak odmah će ga rasparčati između sebe, ko će šta uzeti. A djelo je ono što ostaje sa tobom. Dijelo je ono za što se vrijedi zalagati. Zato vam se sada kaže u Ebu Leke bin ali je sve što ima Allah su tvoje blagodati prema meni. Vidite ovo, u arapskom jeziku, koji je najbogatiji jezik na svijetu, on ima 11 miliona riječi od prilike. Znači, samo za izraz za lava ima stotinu izraza. Naš bosanski jezik, na primjer, ima oko 600.000 riječi. U arapskom jeziku svoj toj silini izraza nema glagola imati. Ko što mi kažemo imam ili ti imaš, Arapi to nemaju taj glagol. Nego tu pripadnost izražavaju na neki drugi način. Lehu ma samawati Zašto je to tako? Zato što Allah Đelešanu kaže njemu pripada sve što je na nebesma i zemlji. Sve što je nebesima na zemlji. Oma bejnehuma između njih lillahi Allahu Đelešanu pripada. Insan to ne posjeduje. Nama je ovo samo posuđeno, braću. Samo posuđeno. Sve ćemo ovo ostaviti. Čuveni halifa Harun al-Rashid bio je vladar više od pola svijeta. Je kazao kada me ponesu na tabutu, izvadite mi ruke. Da ljudi vide sa sobom ništa nisam ponio. Sve ovo znači posuđeno nama da Allaha Kada šetaš ulicom, ili sjediš, gledaš televizor, na primjer. Ili, nešto treće, preporučujem ti jedan zikr. A taj zikr je Alhamdulillah, Rabbik firli. Hvala Allahu, gospodaru oprosti. Naime, vidio jedan čovjeka koji je bio nosač, on je nosio ljudima stvari i tako zarađivao za život. Kako znači radi taj svoj posao i govori Alhamdulillah, Rabbik Hvala Allahu, gospodaru oprosti mi. Elhamdulillah rabbik kfirli Samo ti ponavlja Elhamdulillah rabbik kfirli Hvala Allahu, gospodaru oprosti mi. Pa ga upita ovaj Alim, stani malo, zar ne znaš ništa drugo osim toga? Kaže, on znam ja i čitam Kur'an. Ali kaže, spoznao sam i razumio da je čovjek stalno između blagodati od Allaha koja mu dolazi i grijeha koje on čini. Zato vidim i govorim, alhamdulillah, zahvaljujem se na onoj blagodati, Rabbi kfirli gospodaru, oprosti mi zbog onog grijeha koji radi. Ovaj malim reče, pametniji si od mene. Pametniji si od mene. Omer radijalno je čuo čovjeka kako uči jednu dovu. Allahumme ja'alni min ibarike al Gospodar, učini me od tvojih malobrojnih robova. Pa ga upita Omer radijalno kakva ti je to dova? A on reče, zar ne znaš da Allah Đalešanuhu kaže وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورِ Malo je među robovima mojim zahvalni. Malo je zahvalnih mojih robova. Vidite, muslimana je danas milijardu i 500 miliona na zemlji, 7 milijardi je ljudi. Među tih milijardu i 500 muslimana sigurno da uvrh glave maksimalno 20% klanja namaz. Među tih 20% što klanja koliko je svjesnih Allah najbolje zna koji su i zahvalni. Istinskih mumina. Allah Đelešanu hvali mumine u Kur'anu. Muhammed s.a.v. hvali mumine. Mumini su istinski vjernici. Pravi vjernici. Ja sam nekada mislio biti mumin, to je sasvim normalno. Svi su mumini. Kogod dođe u džamiju, to je mumin. Međutim, Allah Đelešanu najbolje zna وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِ شَكُورِ Kaže Allah, malo je moji zahvalni robova, malo je mumina, su samo mumini zahvalni. Najveća zahvalnost je srđda Allahu Đelešanu. Pa onda, kad je čuo ovo, kako je čovjek razumio ovo, i onda uči gospodaru, učini me od tih tvojih malobrojnih robova, daj da budem ja jedan od tih tvojih malobrojnih robova, reče sam sebi, o Omare, svi su ljudi pametniji od tebe. Kako je ovaj čovjek razumio ovaj ajet i ovako lijepo molio Allaha Đelšanu, ti nisi razumio. Zato, brate, kad upućuješ dom, ili si pao Allahu na srđu između Ezana i Kameta, tad se ne odbija. Pa kad si na srđi, na primjer, podnevske sunete klanjaš, tri put Subhana Rabbi si rekao, slobodno svojim jezikom imaš pravo, reci gospodaru, učini me od tvojih malobrojnih robova, koji su ti zahvalni. A koje su to osobine ili kako ćemo prepoznati te malobrojne Allahove robove? Odnosno šta trebamo uraditi da i mi budemo od malobrojnih zahvalnih i robova? Kada bi pogledali osnovne izvore Kur'an i Sunet prije svega, našli bi osobina. Ali ja ću spomenuti ovom prilikom tri osobine Allahovi zahvalnih robova. Prva od njih jeste stalno sjećanje na smrt. Druga njih jeste razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje. I treća od njih jeste stalno spominjanje Allaha Đelešana. Sjećanje na smrt, razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje i zikr, stalno spominjanje Allaha Đelešana. Prvo razmišljanje o smrti. Šta mislite ko je najpametniji čovjek? Onaj koji je doktorirao? Ne. Onaj ko je završio fakultet? Ne. Napisao knjige? Nije. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže najpametniji čovjek je onaj ko se najviše sjeća smrti. Eladine Oni koji se mnogo sjećaju smrti. A to će zadesiti svakoga. Allah sallallahu kaže al-maut ba'izin. Smrt je najbolji vajz. Mi nekada čujemo dobrog predavača ima ljudi koji svojim govorom liječe srca. Ali smrt je najbolji vajz, najbolje opomini. Kako to da razumijemo? Braćo, kad hodate pored groblja, pred mezarja, sjetite se da su donedavno oni koji su u mezaru stajali tu gdje mi sada stojimo. On je sada tamo i nema više priliku da se vrati i popravi. Oni bi sad željeli čini dobra djela. Nema više za njih prilike. Mi još uvijek imamo priliku. Ne znamo dokad nam je rok, ali imamo priliku da činimo hajr. Pa onda, znači, kad prođeš pored mezara, sjeti se njegovog hala. Možda je sad u azabu, u kazni. Pa onako sa srca, s dubine duše izgovori je stakfirullah, stakfirullah, stakfirullah. Allah, oprosti mi. Sjeti se svi svojih grijeha i zatraži iz dubine srca oprosta. Jer znaj kad dođeš u kabu, nećemo, brate, imati priliku da se kajemo. Mi ćemo tada izgovarati la, ali to više nije kamo. Tada se više ne prima, nego sad, dok još imamo priliku. Znajte još jednu stvar. Kad dobimo u Allah Đelešanu kaže da vam izašte na zemlju. Imate još 5 minuta vam daje. Mislite da bi kući vidjeti ženu i djecu? Da se raspituju šta radite, kako ste, kako živite, koliko zarađujete, kako auta vozite? Ne, Allah! nego bih vidio kako trče negdje da nađu abdeskanu, da uzmu abdes i da klanjaju još dva i da se vrate u kavu. Jer oni svjedoci sada ovoga o čemu mi govorimo. Oni to gledaju svojim očima. A mi još imamo priliku da se popravljamo, da o tom pričamo i da uključujemo, savjetujemo se, da pokušamo ići, ići naprijed. Ima jedna u Sanđaku lijepa osobina, ne znam koliko je ovdje prisutna. Naime, dole kada ide dženaza prema Mezaju, kada se vozi u tom kombi već kojem vozilu, džemat ide iza te dženaze. Ide glavnim putem ili nekim od puteva, auta koja prolaze iz druge strane, stanu kad vide tu dženazu i uglavnom ljudi izađu i stanu iz počasti prema onome koji daje smrt dok ne prođe ta dženaza. I uglavnom ti ljudi kada izađu, ti koji stanu, oni su ozbiljni. Gledaju tu dženazu koja prolazi i baš su ljudi ozbiljni. Međutim, oni koji idu za ženazom, subhanu, smiju se, pričaju, žvaču žvake, kao da su u cirkus pošli. Nikakve pouke. Problem je što danas mi od ženaza ne uzimamo pouku. Rasul za srnem kaže, idite na mezare da biste se sjetili smrti. Jer smrt je najbolji vajz. Smrt najbolje pominje. Problem je našto ne uzmamo še pouku smrti. Gdje si bio, brate? Bio sam, kaže, na nekoj dženazi. Jel Kaže, bio sam na nekoj dženazi. Mislim, kaže, bio sam na svojoj dženazi. Gledao sam sebe kako me nose na tabutu. Gledao sam sebe kako me u spuštaju. Sebi sam klanio dženazu. To je svrha dženaze. Kaže Ibrahim ibn Edhem, rahmehullah, jedan od deset razloga zašto vam dove nisu kabur. Učite dove, Allah vam ne prima dove, kaže između ostalog, posjećujete dženaze, pratite dženaze, a ne uzimate pouku od dženaza. Drugo osobina ovih koji su zahvalni Allaha i robova jeste da razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Allah Đelešanu spominje sledu billah الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض Oni ko razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Sjetite se nekada kada se vozite autom ili kada hodate, opet kaže, kada se smjenju dan i noć, ko što je sada ovo, znači pred akša, ujutru sa sabaha, da Allah Đelešanu kaže ste dobila inne fi halki samavati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Za one koji su pametni, dokaz je u stvaranju nebesa i zemlje i smjeni dana i noći. Tu su dokaze za ljude. Samo to da čovjek o tome razmisli, bilo bi mu dovoljno. Ili da razmisli ovako, ovo moje mjesto, malo je, šta je ono s odnosu na Skoplje koliko je? Šta je Skoplje u odnosu na kompletnu Makedoniju? Kolika je tek Makedonija odnosu na Balkan? A šta je Balkan odnosu na Europu? Šta je Europa odnosu na kompletan svijet dunjavog? Planeta Zemlja. A šta je planeta Zemlja prema sunčevom sistemu, prema suncu? A šta je tek sunce prema ovoj našoj galaksiji koja se zove Mliječni put? A šta je ona tek prema stotine miliona, kažu milijardi galaksija koje su do sada otkrivene? A što su one prema svemiru? A svemir je samo Allahovo stvorenje. Šta je prema Aršu, koje je najveće Allahovo stvorenje? Prijestoj našeg gospodara. A Allah je iznad svega toga. Koliki je onda naš gospodar? Koji nas pozivamo se klanjamo, Čovjek kaže, neću Nije to za mene. Ne da to nije za tebe, nego nisi ti za to. Nije tala izabro, Nisi mu se svidio. Nisi mu se dopao. Moraš učiniti nešto da se Allahu svidiš. I onda ćeš osjetiti promjenu na svom srcu. Ali ako čovjek čini grijeh za grijehom i nikad se ne srce mu pocrni i postaje ko ugalj, ko čumur. On više nema srca, ima komad čumura u grudima. I ti mu kažeš, brate, klanjaj, Allah te zato stvorio. klanjaj Allah na srždu, on više to osjeća. On ne zna šta mu ti pričaš. Jer je srce pocrnulo. A kad bi se čovjek sredio radi Allaha, dotjerao, da uradi, uradio nešto radi Allaha, da mu se svidi, ko što se čovjek sredi mladić, da se svidi nekom djevojci ili djevojka, da se svidi nekom mladiću. E kad bi tako čovjek da se svidi Allahu, Đelešanu, ali Allah ne gleda u naša tijela, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala na suverikum. Allah ne gleda vaša tijela, vaše izglede. Velaki yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Ne gleda vaša srca i vaša djela. Kada bi znači dijelom nekim salahu sredio, da Allah bude zadovoljan s njim. Vidio bi kako Allah Želešanu mijenja čovjekova srca. Jesu su naša srca između dva Allahova prsta i otiče kako on hoće. Zaspeš kao čovjek koji o Allahu ništa ne zna. Probudiš se ujutru sa željom da Allahu činiš srčno. Ali ako ne cijeniš, brate, blagodat Islama koju ti je Allah dao, ako ne cijeniš to što si u džamiji dok je sad masa u diskoteci, ako ne cijeniš to što si ti onaj koji Allahu se klanja, ne cijeniš to. Svaka blagodat koja se ne cijeni, ona se iskupi. Allah može uzeti to i dati nekom drugom. I onda da se kaješ, ali da to bude džaba. Zato cijeni što te Allah izabrao da mu činiš Cijeniš Cijeni što dolaziš u džamiju. Cijeni što padaš Allahu na seždu. Cijeni što znaš šta je Ramazan kojeg očekuješ da postiš. To Allah ne da svakome, jer ne zaslužuju svi ljudi. Allah zna ko zaslužuje da ga uputi na pravi put. Wallahu jehdi men ješa ila sirati mustaqim. Allah upućuje koga on hoće na pravi put. I na kraju polako, još jedna osobina zahvalni Allahovi robova, koju sam spomenuo kao treću, jeste stalno spominjanje Allaha Đelešanu. Stalo, stalo da zikri. Allah Đelešanu upisuje svoje robove, svoje mumne, zahvalne. Alladine jefkuruna Allaha qiyamen bakuuden wa ala džunubihim. To su oni koji stalno spominju Allaha. I kada hodaju, kad su na nogama, i kada sjede, i kada leže, oni uvijek spominju Allaha Đelešanu. Spominju, sjećaju se Allaha Đelešanu. Šta je veličina zikra? Kaže Allah Đelešanu, فَثْكُرُونِي اَثْكُرْكُمْ Vi mene spomenite i ja ću vas spomenuti. Možeš li zamisliti šta je ovo? Ti kažeš la ilaha illallah, Allah tebe spomene, tvoje ime. Možda da te Allah Đelešanu spomene. Ako ti spomeneš Allaha u džematu, u masi, Allah tebe spomenu još boljem džematu, boljem društvu. Meleka, na primjer. Ili kada čovjek klanja namaz, kaže Allah, Želešanu, hadisi kuciju koji prenosi od Rasula sa srnem, podijelio sam namaz među mene i moga roba na dvoje. Pa kada on kaže, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ja mu kažem, zahvaljuje mi se moj rob. Vidi, ti kažeš, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah te spomenje, kaže, zahvaljuje mi se moj rob. Allah te naziva svojim robom, mene i tebe. A to je nešto najveće. Jer mi ne kažemo la ilaha illallah, Muhammed doktor nauka ili Muhammed hafiz Kur'ana, nego kaže Muhammed Rasulullah, Abdullah i Rasulu. Muhammed sa sedam je nazvan Allahovim robom i njegovim poslanikom. Pa kad Allah nas nazve svojim robom, kad na to nalikujemo, mi u stvari da nalikujemo na Muhammeda sa A to je vrh. To je vrh, braš. To je nešto, to je nešto najveće. E, to je bila moja jedna prezentacija ili pogled na ovu temu zahvalnosti Allaha Ja ću vas zamoliti još par minuta, e, jer ja volim ponijeti sa sobom literaturu koja će, koja će koristiti pisanu riječ, koja ostaje. Spomenut ću ovdje e, knjigu 100 najljepših dova Kur'ana i Suneta. Napisao sam je prije par godina, ona je doživjela svojih 5-6 izdanja, ovo je sad u novom ruhu, gdje sam vidio da ljudi hoće da uče dobro, ali ne znaju. Pitaju Efendija, možeš li mi napisati to. A najbolja doba je ona koja je sa srca, doba iskrena. Jer ako tebe nešto boli, ja to ne znam, ja ti ne mogu to napisati, a ti onda to moliš Allaha Ako se bojiš za svoje dijete, ako se bojiš za na faku da ne siromašiš, ako se tražiš posao, tražiš zdravlje, to iznesi svojim jezikom pred Allaha To je najbolja doba. A opet sam eto vidio ljudi hoće da uče dove, ne znaju, sabrao sam znači stotinu dova iz Kur'ana i Sunneta, odnosno 31 kur'anska dova za razne situacije, 69 poslanikovi dova za razne situacije, i u 16 koji su utemeljene na Kur'anu i sunetu. Prije dva mjeseca izašla je knjižica, to je znači deveta knjiga koju sam, alhamdulillah, Allahom voljom hvala njemu sastavio, smiri sebe i svoje srce, odnosno najljepši zikrovi Muhammeda sallallahu alaihi Ona je nastavak ove knjige stotinu najljepših doba. Ovo su dobe, ovo su zikrovi. Dobe i zikrovi su ko brat i sestra, nerazdvojivi su nekako, povezani. E, ovdje ćete naći zikrove koji su sunet Muhammeda alaihi jutarnji i večerni zikr, posebne dobe koje izgovarao jutrom i na Ove knjige su pisane sa sebebom da Allaha ljudi mnogo spominju i da budu zaštita od ove najveće bolesti koja danas postoji na svijetu, to je sina, Ove pošlasti koja je svuda prisutna. Znači, ove dvije knjižice trebaju da budu pored ushafa, pored korbana. A nadam se da Kur'an otvorimo svakog dana, barem nešto proučimo, barem pogledamo u njega. Onaj ko ne zna učiti Kur'an, neka ga barem otvori pogleda u njega, iskreno Allah će ga podučiti. Da će mu da nauči Kur'an da uči. A vjerujte mi, to su najlakši sevapi, najlakši put za sticanje dobrih dijela. Jer kad kažeš samo elif, la, mi, ti si dobio 30 sevapa. Kaže Rasul za srde, ne kažem da je elif, la, mim jedan harf, nego je elif jedan harf, lam jedan harf, mim jedan harf, a za svaki harf deset hasenata, odnosno deset savapa, deset naga. Ove knjište trebaju da stoje pored toga, na polici i da se svakodnevno čitaju i da će sebeba, odnosno da će, da će ako Bog da ploda rezultata. Spomenut ću samo još jednu ovdje knjižicu e, koja se zove Riječi iz srca. E, autorca je žena, znači Ajša Gorčević Musa. Ovo su 24 pjesme i deset kratkih priča sa islamskom poukom. Znači svaka spominje Allaha, Islam, Rasulullah, Sele, Majku, nešto od naših svjetinja. E, nisam bio ljubitelj poezije, pravo da vam kažem, ali kad sam, znači, pročitao ovu knjižicu, zavolio sam. Prije kad bi čitao arapske naravno knjige, Arapi vole da koriste poeziju u knjigama, preskakao bih tamo stihove Međutim, sada to pročitam, zahvaljujući ovoj knjizi. Ljudi smo da pročitaju jednu samo priču, odnosno jednu pjesmu odavde i ne mogu se zaustaviti dok čitavu knjigu ne pročitaju. Tako da mi ja savjetujem, pisana je ženskom rukom, muškarca će to znači prepoznat, ali možda žene još više. Pa ako hoćeš od majku, sestru, čerku ili već koga, ova, ova knjižica je izvanredna, izvanredna stvar. Evo, završit ću na kraju e, posebnu pažnju, znači od vas tražim, ovdje imam tefsir jedan, tefsir Kur'ana, Eh, tefsiru Neudur ili tematski tefsir Kur'ana, šeha Muhammeda al Ahmetullah Aleyh, ne onaj stari Muhammed Gazali, veliki alim, nego isto tako veliki alim 20. stoljeća, naš savremenik Muhammed al-Ghazali. Eh, ovdje znači imate na 750 stranica komplet tefsir Kur'ana. Ono znači što se može iskoristiti po tom pitanju, oni koji hoće da imaju ovo blago, do sudnjeg dana blago za svaku našu kuću, ova knjiga da, i da. Ja ću samo kazati kad sam bio, znači, e, mlađi, kad sam bio mlad, a i sad se mladim, ali to godine čine svoje, e, kad smo tek krenuli putem Islama, kada smo sazrijevali naša srca da nam Islam bude život, e, još nismo možda znali arapski jezik da se njime toliko služimo, željeli smo imati neki tefsir Kur'ana. Tada nije bilo, znači, 90. godina prošlog stoljeća kad se slavno i našim balkanskim krajima počeo puti naročno u Bosni. Imali smo prijevod Kur'ana, čitali smo, ali tefsir je nešto veliko. I godinama imamo tefsir. Hvala Allah, Želešanu, sad ima više tefsira na bosanskom jeziku, ovo je jedan od njih. ću samo da imam Kesiru, na primjer, tefsir, ako ga uspijete naći, on košta preko 100 eura. A ovaj tefsir, znači uz Allahovu pomoć koji, koji ovdje košta znatno manje ko želi njime da se znači koristi, ima neki 5-6 komada svega sam znači ponio. Znači, e, nemojte se obići ove knjige, okoriste se njima vaše porodice, vaša srca, vaše duše, vaše familije, da vas Allah Želešanu nagradi, da Allah kabuli i bude zadovoljan. Ako ima neko pitanje, ako ne znam kakav je dalje program, Ako nema pitanja, da Allah Ne. bude zadovoljan da nam Allah oprosti nas Allah smiluje. Želim vam svako dobro, želim vam hvala što ste izdvojili vaše vrijeme da se družimo, vidimo. Ovo je sve bio zikr spominjanja Allaha Želešanu, Allahova milost i blagodat sa nama. Molimo Allaha da bi zažemo nego smo bili kad smo ušli u duhovnom smislu. Moje se sve kaže bogatstvo pravo, istinsko je bogatstvo srce, bogatstvo duše. Da li prizažemo znači, sa oproštenim grijesima, lakši nego što smo bili kad smo ušli vamo. Amin. Assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuh, nekog našeg narodnog susreta, inšala, za godinu, dvije, tri, Allah zna kad ćemo se ponovo vidjeti, ali eto, nadam da će biti brzo i korisno ako što je brzo kad nije korisno, bude korisno,